Die seens van Benjamin was, in volgorde van ouderdom, Bela, die oudste, Aspel, Agrag, Noga en Rafa. Die seens van Bela was Art, Gera, Abiet, Abishia, Naaman, Achweg, Gera, Tsefan en Guran. Die seens van Egid, allemaal leiers van families wat bij geba geblei het, is uitgedreven en het na Manal gaat getrek. Egidse seens was Naaman, Ach ja en Gera, Gera, pa van Issa en Achagit, het hulle geleid toe hulle getrek het. Nadat Zagorayim sy vrouwe Gesim en Baara gesky het, het hy kinders in die land Moab gehad. Goedes, sy nieuwe vrouw, het geboorte gegee aan Jubab, Sipio, Mesa, Malkam, Jus, Zakia en Mirma. Hierdie seens het allemaal die leiers van families geword. Sal Gorayimse vrou Gissem het alreeds geboorte gegee aan Abitub en Eelpaal. Die seens van Eelpaal was Eber, Mesam, Zemet wat Onu en Lot en hulle omliggende dorpies gebou het, as Operia en Sema. Hulle was die leiers van families wat in Ayalon geblei het en die inwoners van Gat verjaag het. Achil, Sasa, Jeremut, Zebaja, Arad, Jeder, Michal, Ispa en Joga was die seens van Beria. Sebera, Meselam, Geski, Geber, Esmerai, Jeslea en Jubab was die seens van Elpaal. Jakim, Sikri, Sabdi, Elienoe, Selitai, Eliel, Adorje, Braja en Simrat was die seens van Semi. Jespan, Eber, Eliel, Aton, Sikri, Ganan, Gananio, Elam, Antetio, Jefea en Peniel was die seens van Sasak. Samsara, Zecharia, Atalia, Jaoresha, Jelia en Sikri was die seens van Jeroogang. Hulle was die leiers van familiegroepen, en hulle name is opgeteken in die geslagsregister. Hulle het allemaal in Jerusalem gewoon, Geonse pa het in Geon gewoon, sy vrouse naam was Maoka, en hulle oudste seense naam was Abdon. Die ander seens was Sir, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Achil, Zeker in Miklot wat die pa van Sema was. Al die families het na bij mekaar in Jerusalem geblij. Ner was die pa van Kis. Kis was die pa van Saul. Saul was die pa van Juanotan, Malkishia, Abinadab en Esbaal. Juanotan was die pa van Mirabaal. Mirabaal was die pa van Mecha. Mecha was die pa van Peton, Melek, Tagria en Ogas. Ogas was die pa van Jehoada. Jehoada was die pa van Olemet, Asmwet en Simri, Simri was die pa van Moosa, Moosa was die pa van Bina, Bina was die pa van Rafa, Rafa was die pa van Elosa, Elosa was die pa van Asel, Asel het ses seens gehad, Asrikam, Bokeri, Ismol, Siaria, Obadja en Ganan. Hulle was Asselse seens, Asselse broer Esek het drie seens gehad, Ulam, die oudste, Jezus, die tweede, en Elifelet, die derde. Die seens van Elam was allemaal vaardige soldaten en ervare boogskutters. Hulle het baie kinders en kindskinders gehad, 150 in totaal. Hulle was allemaal afstammelingen van Benjamin,